Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Հանրապետությունում սկսված է բերքահավաքը, ինչպիսի շուկա է սպասվում ֆերմերներին։ Օրերս Ասկերանի շրջվարչակազմում վարչապետ Արայք Հարությունյանը շրջվարչակազմի ղեկավարների Արցախի գյուղնախարար Արամ Մխոյանի, գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանի եւ գյուղվոլորտի պատասխանատուների հետ անցկացրեց խորհրդակցություն։ Օրակարգի հիմնական թեման վերաբերում էր ծորենի եւ գարու մթերմանը։ Կառավարության ղեկավարը նշեց, որ նախքան Արցախում ծորենի եւ գարու, ինչպես նաեւ այլ մշակաբույսերի մթերման եւ գների հաստատմանը եղել է Հայաստանի Հանրապետության պատմությունում, ինչ նմանություններ ու տարբերություններ կլինեն Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության շուկաների միջև, ըստ կառավարության ղեկավարի։ Ամենակարևոր առաջին հարցը՝ դա Շորենի եւ Գարու մթերումը եւ գների կազմակերպումը։ Ավելի մթերի կազմակերպումը եւ գների հաստատումը։ Իհարկե, այսօր շատ կարճ ժամանակում սրանք ուսումնասիրենք Հայաստանում գործող եւ հնարավոր մեր առաջարկությունները։ Կարճ քննարկում ունեցավ ներկայացնել Խաչատրյան Սուրիկն ու Գևորքյանը եւ ընդհանուր առմամբ այսպիսի մի առաջարկություն կա, որը իհարկե մեր կողմից հավանության արժանանալուց հետո ներկայացնելու նախագահին եւ համապատասխան որոշումը կայացնելու գները կարճ 95 դրամ գարին ընդունում ենք տեղում Պարտի դիմաց 95 դրամով գարուկ մթերում պարտի դիմաց հիմնադրամին 85 դրամ որը պարչունի կազմակերպելու մթերելու եւ իրացնելու պահեստում այո Երևանում պայմանավորվանը գումարած 15 դրամ այսինքն 110 կամ 100 դրամ Երևանում Այսինքն ով է կարողանում տեղափոխել Երևան։ Երկրորդը ծորենի գինը տեղում 100 դրամ կանխիկ, այսինքն 3 ամսա վճարման պայմանով 110 դրամ տեղում լողում պարտի դիմաց։ Գումարած 15 դրամ ով Երևանը։ Այսինքն տեղափոխումը գնահատումը 15 դրամ։ Հա, Երևան։ Էս է մեր առաջարկությունը։ Իհարկե մարտակերտների համար ցանկալի է որ տեղափոխին եւ քաշաթաղցիների համար տեղափոխին Հայաստան, որտեղ իրար պիտի տեղափոխին։ Այս առումով ու մի քիչ պիտի աշխատանք կատարենք, օգնենք վեր մեքենաներով ուղակի տանք։ Թե չեք ամասում Ստեփանակյան, նորից ես պիտի տանք։ Իզուր այդ քատը ուք չի կընցնիկ։ Չէ կատալ բեմ Ստեփանակ։ Մեքենայով իբալել ալու։ Հիմնադրամի յոզնանի վրա։ Օրինակ մաշինը թողում մտածեց իրար հետ համագործակցեց։ Սա հիմնական գներն է վերը մեր կողմից առաջարկումը։ Սա է մեր հնարավորությունը, որևէտեւ այս պարագային մունք կորուստներ ունենալու Առնվազն 1 կիլոգրամ ծորենի եւ գարու մթերում եւ իրացման ճանապարհին 5-ից միջև 10 դրամ մուկ վնասն էին կրելու։ Այսինքն եթե միջև 40-50 հազար տոննայի մասնակոս գնա միջև 300-400 միլիոն դրամի պիտի վնաս կրի։ Որտեւ այսօրվա շուկայում գործող գները ավելի ցածր է։ Օրինակ Հայաստանում 115 դրամով մաքուր ծորենը, իհարկե նորմատիվային ծորենը լավագույն դեպքում ընդունվում է Իսկ եթե մենք ասում ենք 115 դրամ, 125 դրամ, 10 դրամ արդեն իսկ վնասուն իսկ չորենում է։ 10 դրամից ավելի կորուստներ ունենք։ Շուկայում գործող այս 115 դրամն է, շուկայից մոտորապես ասենք 10 դրամ բարձր լինա։ Սա ընդամենը Ալեքսանյանի խնդրալուն 115 դրամով ինքը մթերմա։ Այն պարագայում որ մթերման գինը Երևանում 905 դրամ։ Ստացումա պարկի դիմաց հազողները 20 դրամ շուկայականից բարձր գնով են հասնել։ Նույնը համարյա գարին է տանուական։ 110 դրամ Երևանում գարին պարկի դիմաց 400 միլիոն պետությունը պիտի տրամադրե գյուղացիների մթերման պատճառով, ինքն սա սուբսիդիայի չափն է։ Անհրաժեշտ նախնական պայմանավորվանք։ Բարենային ծորենը 2021 գլիկավինա, որ ասում եք 67-ի պարունակություն, 105 դրամով, մինչև 115 մինչև 120 շատ որակով, այսինքն այդ 30-ից բարձր արդեն 120 դրամով։ Տեղում են իրանք վճարելու, որով իրանք նայում մրցունակը նինական Հայաստանից ներկրված այլերի համեմատ եւ նաեւ արդեն հունիսի 1-ից արգելանքը վերացնում ներմուծման Ամեն մի դրամի հետ մենք պիտի պայքարենք։ Վերջոջ այդ մնաց ուղակրն պետությունը։ Առաջին հերթի մեքենաներն ուղարկումը Քաշաթաղի շրջան, ասում եք էսա։ Սրան հələ տամ չենք։ Մոպայստավորը մենք ու տամ չենք։ Այո, առաջին հերթին Քաշաթաղ։ Քաշաթաղից սկսում ընտանելը, իսկ թվում է այդ խնդիր առաջանա, չընդամենը մարտիկս պդարաստում։ Ներկայացուցիչներ, որտեղ գործընթացը 3-4 հոգու յահուզ բաժանին դխունց կշռին հունցն հաննելու։ Սորենը ու մնալու միտը, կերի միտը։ Տամ դրամը լավ։ Մինիմալ 100 դրամ։ 100 պարկի դիմաց 110 դրամ ատառնում։ Այսինքն 18 դրամ է տեղափոխումը նստան։ 15։ Լավ 18 տա նստան։ 93 դրամով ձերքերին հազնել եմ։ Տանից լավ ինչ քոզում ցուկ։ Ձեր հայտարարությունը վերստանի միջամտելու չէ, բայց սա քանի որ մեր հայեցակարգը սուբսիդավորման գարնանացած ինքը ամբողջությամբ շատ լավ է։ Քանի որ մեր շրջանում ցիզոմը սկսից կոմբայնին չմիանալ աչ։ Իհարկե միանալ։ Միգուցե էլ Հայաստանից կոմբայնն է բերել, որովհետև այստեղ մոտ 11000 հեկտարն զաշնանացան անենք։ Ես լրիվ համաձայնում Մարտակերտ մեկ քաշատա բերել ավելի հեշտ է քան ասկիրան։ Մենք լավն է չքաշատա բերել։ Ավելի լավ անտեղից մեր տեխնիկաները այստեղ շուտ հետ բերենք։ Համաձայնում։ Հնամանդ չէ բրծոնում, առաջարկություն ընտան, որ այդ խնդիրը մեզ մոտ միշտ լինում է։ Դե կոմբայն որը աշխատողակարում ենք գալու է, դե պարտի շատ հին հա Խորհրդակցության ժամանակ եղան տանաբնույթ կարծիքներ։ Շրջակազմի ղեկավարներին բնականաբար հուզում էին ծորենի եւ գարու գները եւ βέρքի տեղափոխման աշխատանքները։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Արցախի կառավարությունը գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը համատեղ եւ հետեւողական աշխատանքներ են ծավալում նշված մշակաբույսերի βέρքահավաքի տեղափոխման սուբսիդավորման համար։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանն ասաց, որ այս տարի եւս Արցախի Հանրապետության կառավարությունը հիմնադրամի միջոցով միջամտելու է գարու եւ ծորենի գներին։ Սպեկուլյատիվ դրսևորումները կանխելու եւ հիմնադրամի նկատմամբ արտահայտություն ունեցող անձանց բնամատերային տեսքով հնարավորություն տալու այդ գործընթացը կարգավորել որոշվել է 85 դրամ գարուգինը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պահեստներում կանխիկ ձևով, ովքեր պարտավորություն ունեն 10 դրամ, առել 95 դրամ։ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նախորդ տարիներին գործելու է նաև մեր կողմից վար արձակավազ պահեսներ, այնտեղ գինը լինելու է իմ ասած գներից 15 դրամ ավել այսինքն 100 դրամ կանխի գումարի տեսքով գարո, 110 դրամ ովքեր ունեն պարտավորություններ։ Սորենի առումով խոսքը վերաբերում է միայն ֆորաժային սորենին, սորենի առումով լինելու է հետևյալը։ 95 դրամ։ Մեր պայուսներում 105 դրամ պարտավորությունների դիմաց գումարած 15 դրամ էլի Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչ վերաբերվում է Պարենային ծորենին, ապա այն մտերում իրականացվելու է ալերաղացների միջոցներով, մոտորապես մեր կողմից իրականացված մոնիտորինգի արդյունքում առաջարկվելու է 105-ից 120 դրամ կախված սոսնձայնությունն ու պարունակությունից։ Պահեստները լարիությամբ այս պայն պատրաստ են իրականացում են իմ մակարման եւ անհրաժեշտ այլ աշխատանքներ, քշերքնի եւ այլ եւ այլ։ Մեքենաների առումով մասնավոր սեկտորային ժամանակահատվածում լինում է բավականին ակտիվ։ Մեր միջամտությունը եթե լինի, մենք էլ եւս կմիջամտենք։ Արցախում գործելու են Ասկերանում, Պահեստը, Մարտունիում, Ֆիզուլի կոչող տեղամասում եւ Շուշիում։ Հայաստանի Հանրապետություն Երևան քաղաքում Դինչ բարեկամներ տա Աստված, որ այս տարի նույնպես բերքարատ լինի, իսկ բերքի իրացման համար բնականաբար Արցախի կառավարությունը հուսախապ չի անի ֆերմերներին։ Եթերում գողական ես քեզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարգամներ այժմ ձերուն կնդրությանն եմ առաջարկում Էդուարդ Գասպարյանի դիաբուզությունը Արցախ Ղարաբաղում 3 եւ այսօր գրքից Դիու պատումը Վերնագրով հրապարակումը Թեկուզ սմբակը պինդ ու դիմացկուն օրգան է եւ պաշտպանում է նրա հյուսվածքները, վնասվածքները, այնուամենայնիվ պինդ ու քարքարո ճանապարհներին նրա եղջերային մասը մշակվում է եւ չի կարողանում կատարել իր պաշտպանիչ դերը։ Ոստի դիյուպատումը անհրաժեշտ միջոցառում է։ Պատման միջոցով բուժվում եւ կարգի է բերվում նաեւ նրա սխալ մաշվածությունը, որը հաճախ կաղության պատճառ է դառնում։ Դիյուպատումը կատարվում է արհեստավար մարդկանց պայտարարների միջոցով Ամիսը մեկ անգամ այդ մասին գրառումներ են կատարվում հերթական անգամ սմբակը մաքրելու եւ վերապայտելու ժամանակները որոշելու համար։ Ոստի ամեն մի մեծ ու փոքր դիանոց պետք է ունենա նաեւ իր դարբնոցն ու պայտարը։ Սմբակի խնամքի հիմնական պահանջներն են շարժողությունների սիստեմատիկ եւ ազատ կատարում, սմբակի նշված ժամկետներում մաքրում, տաշում եւ հատում, սմբակում անհրաժեշտ քանակի խոնավության պահպանում եւ ձիու կանոնավոր պայտում։ Սմբակի մաքրումը նրա սլաքի փտման նախազգուշական պայման է։ Առողջ սմբակի հեղջերը պարունակում են միջև 40% խոնավություն, որի պակասն ու ավելցուկը վնասակար են։ Ոստի հեղջերները չչորանալու նպատակով հատկապես մուսուրային պահվածքի դեպքում սմբակներին բարբերաբար թաց փաթեթներ ձյուններ են դնում կամ ձյուն բաց են թողում խոնավ խոտերի վրա, հատկապես անձրևներից հեռու։ Կամ էլ որոշ ժամանակ ձին կանգնեցնում են ջրով լցված փոսերում։ Սմբակի մեջ խոնավության պահպանման համար Օգտագործում են նաև տարբեր օծանելիքներ, որոնցից ավելի հարմարը վազելինով եւ խոզի թարմ ճարպով սմբակի մակերեսի օծումն է։ Սմբակի մեջ գիրխոնավության դեպքում օգտագործում են փայտի ձյութից պատրաստված օծանելիքներ, իսկ եղջերի պատի մեջ եղած նխումային process-ների դեմ փայտի ձյութի, նավթալինի եւ յոդաֆորմի խառնուրդից պատրաստված օծանելիքները ի դեպ անիվի յուղը այստեղ նույնպես արդյունավետ է Բարկաներ այսօրվա համար նախատեսել ենք հասկանալ իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Միջնոր հանդիպում։